لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى ta'ala je vjernicima dao veliku blagodat kad im je poslao Rasula od njih da im njegove ajete čita da ih očisti i da ih podučava knjizi i mudrosti, Kur'anu i sunnetu. Iako su oni prije toga u očitoj zabudi bili. Svako od nas, ako se osjeća mu'minom, mora osjetiti ovu blagodat. I mora je shvatiti kao blagodat. I mora imati Rasula sallallahu alaihi wa sallam kao svoju ličnu blagodat. Kao uzor koji se slijedi kao onoga koji se sluša kao onoga koji se sluša i poslije kojeg Allah subhanahu wa ta'ala nas nije obavezao da druge slušamo pogotovo ako nam govori nešto drugo od onoga što je govorio zato Allah subhanahu wa ta'ala nas doziva i proziva ako se tako osjećamo ja ejuhel ladina amanu Allah wa rasulahu o vi vjernici ako ste vjernici odazovite se kad čujete ovaj poziv jer je to hajr kojim se narađuje ili zlo koji vam se zabranjuje pokorite se Allahu i njegovu Rasulu ولا تولوا عنه وانتم تسمعون i nemojte se od njega okretati a vi čujete Budite pokorni Allahu i njegovom Rasulu i nemojte se od njega okretati, a vi ste čuli. I vi čujete kako vas Rasul sallallahu alaihi wasallam poziva, svome sunnetu i pravome putu. Nemojte se okretati od njega kad čujete. Nemojte se okretati od njegovih hadisa kad čujete da je na vratima džehennama koji vas pozivaju. Nemojte se odazivati. Nemojte se od njega okretati. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون i nemojte niko što biti kao oni koji kažu čuli smo a oni ne čuju i nemojte niko što biti kao oni koji kažu čuli smo a oni ne čuju a to su drage moja braćo monafici koji nam non stop ponavljaju znamo i, i mi to znamo odkad mi to znamo kad god neki nasihet ili neku poruku pošaljimo odgovore nam da to znaju i da su to čuli. To je odgovor munafika. Židovi su odgovorili se mi'ana wa asajna. Wa ušribu fi kulubihim ul ajzile bi kufri. Židovi su odgovorili mi smo čuli ali se nećemo pokoriti. Ostaćemo nepokorni. Kafiri su odgovorili La tasma'u li hada al-Qur'ani walghaw fihi لَأَلَّكُمْ تَغْلِهُونَ Nemojte nikako slušati ovaj Kur'an i galamu napravte, buku napravte, ne biste, ne biste preovladali, ne bi vaša galama i buka bila jača i pretežnija i ne bili ovladala nad glasom Kur'ana. Međutim, sve su to puhanja u sunce. Juridune, en jutofihu nur Allahi bi esuvahihim. Oni želi Allahovo svjetlo da ugasi svojim ustima. Zato nemoj, brate, da budeš ni kao žido, da kažeš čuo sam, a neću da se pokori. Nemoj biti kao monatik, da kažeš čuo sam, a nisi čuo, zato što isto tako nemaš namjeru da se pokoriš. I nemoj ni pošto biti kao kjapiri koji dižu buku kad se Allahove riječi učeti. Zašto? Zato što su inna šarra davabi inda Allahi summul bukmu ladine la jaqilu. Zato što su najgora biće kod Allaha subhanahu wa ta'ala oni koji su gluhi i nijemi i koji ništa ne razumi. Gluhi da čuju i nijemi i ništa ne razumiju. I da ne bi neko pomislio da im je Allah subhanahu wa ta'ala nepravdu učinio. Oni su glupi, gluhi i nijemi i slijepi svojom krivicom. Velav alim Allahu fihim hajran la esma'hum. Kad bi Allah znao da u njima ikako hajra ima, dao bi da čuju. Velav esma'hum letavallav wa hum mu'aridun. A kad bi im Allah dao da čuju, oni bi se opet okrenuli. I opet bi istinu napustili. I opet je ne bi slijedili. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja svoj poziv. Ja ejuha alladina amenu. kojem si ti, brate, najpreći da se odazoveš. Ja ju alladina amen. Amen ustedjivu. Istedjivu lillahi voli rasuli i da da'akom lima juhijikom. O vjernici, odazovite se Allahu kad vas poziva. Allahu i njegovom rasulu kad vas poziva onome što će vam što će vas oživiti kad vas poziva onome bez čega ste vi mrtvi odazovite se kad vas poziva onome što će vas oživiti, što znači da ste bez toga mrtvi. Odazovite se onome što će vas oživiti, kaže mu Fesir Kur'an. Evo men kane mejten fa ahjejnahu, vođa'alna lehu nuran jamši bihi fin nas, zar je isti ili tako je, takav je primjer onoga koji je bio mrtav pa smo ga oživili i dali mu svjetlo s kojim ide među ljudima ko s kojim se kreće među ljudima odazovi se onome bez čega si mrtav. Odazovi se onome što će ti život obezbijediti, a što većina ljudi, a zašto većina ljudi misli da im je u tome smrt i da im je u tome tegoba i da im je u tome bela. Mufestiri kažu Kur'an, drugi kažu džihad. Drugi kažu džihad. Odazovite se kad budete pozvani, onome što, što će vam život obezbijediti. Pa nama nema života. Nama nema života. Bez obzira koji tefsir uzmemo. Bez Kur'ana, a u Kur'anu je džihad ili bez džihada u kojem je život. U kojem je život najpotpuniji vid života. Život pun ponosa je izzeta na Dunjaluku. Najpotpuniji život na Dunjaluku u džihadu i najpotpuniji život na ahiretu kroz džihad sa postizanjem šehadeta. Jer je život šehida zaista najpotpuniji, najljepši i najbolji život. Odazovite se Allahu kad vas pozove onome i njegovom rasulu kad vas pozove onome što, vam, što će vam život obezbijediti. Va'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Znajte da se Allah miješa između čovjeka i srca. Zašto? Zato što nisu isti oni koji se odmah odazovu i nisu isti oni koji se dugo omišljaju i nisu isti oni koji jednom budu pozvani pa se ne odazovu. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة i mi okrećemo njihova srca i njihove poglede kao što nisu u njeg povjerovali prvi put. okrećemo njihova srca i njihove poglede od toga da povjeruju zato što nisu u njega prvi put kad su bili pozvani povjerovali. Ovo je musivet. Ovo je Allahova subhanahu wa ta'ala prijetnja. Svakome od nas kad odbije jasan dokaz i kad odbije krenuti pravim putem kad mu postane jasan. Kad mu postane jasan ovaj Kur'an koji mi slušamo, ovaj Kur'an koji vam se ovdje čita i na drugim mjestima je dokaz el Kur'anu hudjetun leke evo alik, je dokaz vama ili protiv vas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala uzvišenog da nama Kur'an bude dokaz za nas. I da nikada ne bude Kur'an dokaz protiv nas. Allah subhanahu wa ta'ala se miješa između čovjeka i njegovog srca. Zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam dovio ja mu kalib al hulubi, sebit kalbi ala dinik. O ti koji srca okrećeš u čvrsti moje srce na dinu. I nema, nema nas potrebnih ovoj dovi. Danas kad vidimo kako se ljudi okreću i kako se njihova srca prekreću i kako svaki dan kad ga sretneš više nisi siguran sa kakvim licem ćeš ga sresti. Ja mu kallib al kulubi, sebit kuluben ala dinke. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam da je svako srce bejne usbu'ajni min asabi ajar rahmani yukallibuha kejfe ješa između dva prsta milostivog i onih okreće kako hoće. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini i da nas učini od onih koji se vatila brzo odreću i koji vatil brzo prepoznaju i koji od vatila daleko bježe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će Allah subhanahu wa ta'ala obradovati i koji, kojima on svoju radost nagovještava fe beši ide obraduj moje robove alladine jeste mi'una al-qavla fe jeste ahsanah koji slušaju govor i slijede najljepše od njega. Ulai kelladine hadahum Allah. To su oni koje je Allah uputio. To su oni koji je Allah uputio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji je Allah uputio. Na izgled ovaj poziv da se odazovemo Allahu subhanahu wa ta'ala izgleda jednostavan. I šta smeta da se mi svi odazovemo? I šta je ljudima pa se ne odazivaju međutim znaj brate kad kreneš ovim putem čekajte brojna iskušenja i mnogo je stvari koji ćete od ovog puta odvraćati previše je u tvojoj okolini onoga što te s ovog puta skreće i ljudi oko tebe će se svi truditi da te varan malo sa ovoga puta zanesu ili da te bare malo na ovom putu uspori. I Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da su to često naši najbliži i da mi često u našim ženama i našoj djeci imamo neprijatelje koji, ih treba da se čuvamo, a da ne govorimo o onima koji su dalji od toga. Zato čuvajmo se svih tih neprijatelja i budimo svjesni onoga što nas od pravog puta odvraća. Ima nekoliko stvari koje su glavnica ili srž onoga što čovjeka odraća od pravog puta. A to je njegov kibur na prvo mjesto. A kibur je batrul haqqi wa tahtirun nas odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala neće uputiti onoga ko u svom srcu ima kibura. Zato ako hoćeš ovim putem i ako hoćeš da se odazoveš, moraš se izliječiti od kibura. Moraš se izliječiti od kibura. Se asrifu an ajati jeladine jetekev darune fil abdi bilajvita. Ja ću od svojih ajeta okrenuti one koji se kibure na zemlji bez prava. Kibur. Druga stvar, ako misliš da kreneš ovim putem koje se moraš otarati ti je hased, je zavist jer će te zavist spriječiti da daješ nasihate i da nasihate primaš. Za, zavist će te spriječiti da daješ nasihate i da nasihate primaš. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti od ove zavisti. Ako hoćeš ovim putem da ideš, moraš se otarasiti srđbi. Jer te ona odvraća od pravednosti jer te sržba navodi na zulum i nepravdu. Na zulum i na nepravdu. I ono što čega se moraš otarasiti na ovom putu jeste svakako tvoja strast. Moraš je pobjediti. Jer ako je ne pobjediš, ona će te odvratiti od pravog puta. وإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير هدى من الله Znaj ako ti se ne odazovu da oni samo slijede svoje strasti bez upute od Allaha. Znaj da ako, ti se, ako se Ako ti, oni ne, ako ti se one ne odazovu, znaj da slijedi svoje strasti bez upute od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su ruknovi kufra, kibor, hesed, gadab i strast, heva. Ovo su ruknovi kufra i ruknovi svakog zla i onaj ko hoće da ide ovim putem i da mu bude nesmetan hod i da mu bude lahak hod na ovom putu, mora ovo kod sebe pobijediti i mora se ovoga otarasiti. Mora se ovoga otarasiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas očisti od ovih stvari. Ono što ljude također odvraća od pravog puta jeste strah jeste strah in ne tebi il huda ma'ake no ta min ardina ako bi mi krenuli i slijedili pravi put sa tobom, mi bi brzo iz svoje domovine bili protjerani. Zastrašivanje šeitansko. Strah. I još mnoge stvari koje je imam še Ševkani spomenuo u svojoj knjizi koja, koje, koja se zove Edebu Talebi wa Muntahel Erovi gdje je nabrojao mnogo stvari koje je čovjeka i učenika i onoga ko hoće da ide pravim putem i onoga ko hoće da bude objektivan sprečava i da bude objektivan prva stvar je situacija u kojoj on odrasta znači atmosfera u kojoj je odrastao gdje učenjaci prikrivaju istinu i neće da je iznosi druga stvar je naginjanje velikog broja učenjaka vlastima i ugađanje vlastodržcima i pokušaj da se vjera učini da bude sluga te vlasti. I ja sam se toga dotel kao u hutbi ako ste izlušali. I rekao sam zašto Miberi služe i zašto želi da se upotrijevi. I mnogi posvežu za ovom vjerom onda kad je ona njima korisna i kad njima treba da posluži. A ova, ovu vjeru Allah subhanahu ta'ala nije zato objavio, nego baš suprotno, da ljudi po ovoj vjeri Allahu robuju, a ne da njima vjera bude na usluzi. Prema tome, to je jedan od razloga radi koji su mnogi ostali neobjektivni. Treća stvar koju sam ja izdvojio od stvari koje on spominje, Allah je rahamo, Allah mu se smilovao, jeste natjecanje u mišljenjima, raspravljanje, i želja za isticanjem i da se pobjedi u raspravi. To čovjeka svakako sprečava da bude objektivan. I onda će ga to natjerati, da pred velikim skupom kaže nešto, a onda poslije toga mu bude teško da se od toga vrati, čak i onda kad shvati da je to laž. Dalje, svi slijeđenje predvodnika, očeva i djedova. Ovo je posebna bolest kod Arapa, a ni, a ni ova naša sredina nije od toga operisana. Zatim, uticaj države i vlasti koja postavlja neki medheb zvanični. I onda kogod neće da privati taj medheb slijepo, diskvalifikuje ga, distaniraju ga i isključuje ga iz javnog života i pokušavaju mu spriječiti sve puteve dave i suzbiti i utjeći ugasiti njegov glas da se postavi jedan medheb zvanični kao što kod nas kažu mi smo hanefijskog medheba alažu i maturidijske akide i to lažu dalje ustrajnost na grešci i nakon što se sazna istina je stvar koja će svakako odvratiti čovjeka od istine i neće mu dati prilike da bude objektivan i da spozna istinu. Zatim, ono što je bolest kod mnogih danas, a prepoznao je to Imam Ševkani, Rahimahullah, kaže, davanje prednosti pravilima, pravilima, raznim pravilima koje su skovana, od strane učenjaka, kažem ovdje skovana, znači formulisana od strane učenjaka, davanjem prednosti tim pravilima nad jasnim tekstovima Kur'ana i Sunneta. Pa onda učenjaci nekad i definišu neko pravilo, a poslije se uspostavi da je to pravilo suprotno ne, nekim tekstovima šarijaskim, ali se ustrajava na tim pravilom. I svakako zadnje što sam sveć spomenuo u prethodnom govoru jeste zavist i nasjesanje među onima koji su savremenici, među onima koji su u ovoj davi, da tako kažemo, kolege i tako dalje. Zavist i nasjecanje i borba za, za prestiž. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od svih ovih bolesti izliči. Zašto sam se opredijelio da za kraj ovih, ovog susreta spominjem ove stvari zato što će vam ovo pomoći da vi budete objektivni zato što ako se ovoga otaratite bit ćete sposobni da budete objektivni u procijenu i orijentaciji i drugo da shvatite zašto se sve ovo događa što se događa odakle takve stvari i zbog čega se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju nikoga direktno ne prozivam a onaj ko se prepozna znači ovo je samo bratski nasihat onaj ko se prepozna ovo je samo bratski nasihat a nikoga direktno ni na, ni na kog se ovaj govor direktno po imenu i prezimenu ne odnosi, a odnosi se na sve nas a odnosi se na sve nas na kraju zaključak ovog druženja i moto pod kojim smo ovo druženje organizovali i moto pod kojim ćemo organizovati svako sljedeće druženje jeste da vas pozivamo da ostavite da ostavite pomisao, a kamo li šta drugo da se ova vjera i ova dava može uzdizati putem učestvovanja u aktuelnoj vlasti i kroz borbu i natjecanje za vlast u okviru demokratskog sistema koji je sistem naspram šerijata koji nije Allahov zakon i nije Allahov propis koji je drugi din i druga vjera. Naša je obaveza da se toga odreknemo i naša je obaveza da taj put napustimo i pozivamo one koji su krenuli tim putem da se vrate i da se toga ostave i da se ničega na Allahovom putu ne boje i nek se ne boje za ovu davu ako to ostavi. Nek se boje za ovu davu ako se toga prihvate. Tad će ova dava propast i izgubit svoje lice. I neće biti više ona dava. Nego nek se boje Allaha subhanahu wa ta'ala. I nek se vrate starom poznatom putu. Dobro utavanom i poznatom putu kroz 14 stoljeća islama. To je jedna stvar. Dakle, nikako, ni pod razno, ni u, ni u kakvoj situaciji i ni u kakvim uslovima da se ne odazivamo takvim pozivima i da okrenemo leđa takvim pozivima i da se oglušimo na takve pozive, a da brzo se odazivimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvi i drugi odricanje od novota i razvajanje od njih u srcu i fizički i na svaki drugi način. Da se jasno vidi naš put i da jasno svako zna da mi imamo svoj put i da ova dava bude jasno prepoznatljiva i različita od njihovog novotarskog puta. Da ljudi mogu jasno to da prepoznaju i da se zato slobodno opredjeljuju. I da se zato slobodno opredjeljuju. Dakle, što dalje od vlasti i vlastodržata i političkih partija jer je to poniženje mi ne želimo mi ne želimo ništa drugo osim da Allahova subhanahu wa ta'ala riječ bude gornja i iznad svega ne želimo da se Allahov šerijat ponižava i njegova vjera ponižava i stavlja u ravan sa nečim od kufrova. Pa da kažemo mi tražimo ravnopravnost. Wallahi ne tražimo ravnopravnost. Mi tražimo gornjost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nas tako uči. Allahu pripada ponos i njegovom rasulu i vjernicima. El islamu ja'lu la ju'ala alejhi. Islam je gornji iznad svega i ništa ne smije biti iznad njega. Ni naspram njega. Sve mora biti ispod, pogaženo, bačeno i poniženo ne tražimo ravnopravnost. Dakle, klonite se. Klonite se političkih partija. I drugo, klonite se novotara. Klonite se novotara. Nemojte njima ići, jer od selafa se prenosi da onaj ko ode novotaru i sluša njegov govor, da učestvuje u rušenju ovog dina. Nemojte učestvovati u rušenju ove vjere. Nemojte učestvovati u rušenju ove vjere. Klonite se novotara što dalje od novotara. Oživljavajte sunnet, to je vađib, zato što je sunnet zamru i zato što nema onih koji će ga oživljavati i zato što nema onih koji će živote na tom putu polagati zato što je malo onih koji na tom putu svoje imetke troše i svoju, svoju inteligenciju koriste i svoje mišiće i snagu na tom putu koriste malo ih je zato nemojte biti na onoj strani nemojte pomagati rušenje vjeri, pomažite oživljavanje vjeri, odazivajte se brzo onome u čemu vam je život. Na kraju, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi sve vas i one koji su bili i otišli, žurili i one koji će poslije doći i one koji će poslije za ovo što je se desilo u gornjoj maoći čut za sve dovu upućujem da nas Allah subhanahu wa ta'ala na istinu ujedini. Jer bez istine nema jedinstva. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu, da naša srca učvrsti hrabrošću, nepokolerljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naša srca učvrsti razboritošću i odlučnošću u, odlič, u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje i uputu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća znanje, iman i uputu molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omili dobročinstvo molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od mutafina molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omrzne kufr i širk i da nas učini čistim od i kufra i širka i da nas učini čistim na dan kad ćemo preseliti i na dan kad ćemo pred njega proživljeni biti od širka i kufra molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grije oprosti da nam sramote sakrije da preko ružnih postupaka naših prijeđe molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih od koji on prima njihova djela da nas ne učini od onih kojima će njihova djela biti vraćena u njihovo lice molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u žene tvrde i spasi od džehennema molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi nas i naše porodice i naš narod molim Allah subhanahu wa ta'ala da vrati ovaj narod svojoj vjeri na najljepši način zaista je on moćan da to učini i on je kadar da naše dove primi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Zaista naš narod ne zna. Zaista naš narod ne zna. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će nositi svjetlo, koji će narod podučavati, koji će opominjati, koji će biti ključevi svakog hajra, koji će zatvarati i preprke, biti e, zatvarati svako zlo biti prepreka svakom zlu.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 je to poseban užitak i po, posebna e, slas i prenesite se na nama Allah, vas, Allah nas nagrazi.